Otsailako gita zazpi gaur osteguna data uberrion albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste emankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi entzun bezala atzoko udalbatza bi orduz luzatu zen. Bi orduz luzatutako udalbatza izan zen atzokoa bai horretan, UPN eta PPek beren iritzi kontra jarria erakutsi bazuten ere, martxoak sortzeari loturiko bando bat bai estatu zen gainera, berdintasun teknikariaren kontratazioa barneratzen duen udaleko plantilla organikoa, une onetsi zen PSNek aurkezturiko bi mozioak, bata tokiko autonomiaren babesari buruzkoa eta bestea krana eta inak fundazio publikoen itxirari buruzkoa, onartuak izan ziren bilduren mozioa, generoa eta aldaketa soziala ikasgeia ezartzearen aldeko tasuna erakusten zuen mozioa ere onartua izan zen. UPNeko kargodun eta kideen kontrako protesta gaitzesteko mozioa ordea, bazertua izan zen hatzoko budalbatzen. batzen. Eta urrezko sabua izeneko saria jasoko du berriozarko udalak. Urrengo aste artean, arratxeldeko jasoko du udalak zaragozan Kolumpio de Oro 2000 amalau saria, konstituzio plazan jarritako parkea dela medio irabazi du berriozarrek saria. Atzo, Raul Maitzak itikintzako zinegotziak bere balorazioa jakinaren gainean jarrezuen bere esanetan, berriozarrek beti zaindu ditu honako espazioak azken finean, bizilagunen topaketa guneak baitira eta gurekin ere hitzegin izan du Raul Maizak eta Hortxe bereitzak. Que es una satisfacción, ¿no? Porque yo creo que eh durante muchos años el ayuntamiento de Riaza, eh, bueno, eh ha hecho un gran esfuerzo en en disponer de parques infantiles en la mayoría de las plazas con el objeto de que la ciudadanía pues se relacione y eh, haga en sentido haga pueblo y creo que bueno pues es, una satisfacción el que bueno que al final después de un montón de años trabajando se nos reconozca eh, a nivel estatal de que bueno disponemos en Berrezar de, de unos parques infantiles de gran calidad y que la gente los en definitiva los disfrute. 2000 garrengo inauteriak ezkinaren bueltan ditugu, garazi? Biarko unarekin jasoko ituzte artikan txolin eta txatxoak larun bat goizean, lurrikara animazio taldearen eskutik aurriola dira eta atxelean txolinen hoiko maskara da. Konparte enpresaren plan estrategikoa kamaierari helduko dio. Gaur, ostegunarekin plan estrategikoaren azken bilera egingo da horretan. Hemendik aurrera begira, zerbitzu soziokulturaletan aldaketak eragin asmoz, egin estrategikoak adostuko dira. Itzordua xabe, gaur, arratsaleko zazpitan, kulturgunean. Eta gaztei zuzenduriko formakuntzaz mintxatuko gara orain. Udaleko gazteria arloak lehen segilerako formakuntza saioak eskine ditu beste batzuen artean, adituentzako informatika ikastaroa lanbide orientaziorako eta autoenpleurako lantegia, enplegu bilatzeko lantegia ere, street dance, hip hop, Eta funky eta informazio gehiagorako noski, iru Eguraldiaz mintzatzeko unea du orain, zer dio gaurko iragarpenak garazi? Bai, xabe zerua oso deitxu egongo da eta prezipitazio txikia ginen du goizean batez ere, ego mendebaldeko aizea ulbitzi biliko da, bola da gogorrekin eta arratxean mendebalderan zaldatuko da, eta aizea ahuldu egingo da, arratsaldean temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi, iloko dira eta maksimoak gutxi edo nahikoa, igoko dira ere, izotz eh, txikia egin dezake gaurkoan. Eta hau izan da guztia gaurko albistikiari daokionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozar erratiaren sintonian fmko.zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.